السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون الأربعين في الأحكام قال رحمه الله الحديث الثالث عشر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أخرجه مسلم هذا الحديث حديثه يكون من تاتو كوني إيجي كتاب وتنجو كسوما المؤلف رحمه الله أي لزي أهمية الصلاة أهمية الصلاة الصلاة معاشر الأمهات ركن من أركان الإسلام bali hakuna nguzo ambayo muhimu na iliyokokotezwa sana kwenye Qur'ani na hadithi za mtume baada ya rukni ya shahada zaidi ya sala lidhalika utakuta kwenye nusus au dalili za kisheria kadhaa ikitaja shahada inafuatia kutaja sala inafuatia kutaja sala usalatu nuru sala ni nuru ya mja nurun fi jasadi wa nurun fi qalbi sala ni nuru kwenye moyo wa mwanadamu na ni nuru kwenye kiungo chake bal tastati' an tufarriq waweza kutofautisha anayeswali na ambaye haswali mujarrad kimtizama uso wake wallah kama ni mtu mpelelezi utajua huyo haswali kwa sababu uso utauona hauna nuru unakiza uso wake mweusi na akianza kusali wallahi utashangaa utamwona ameanza kunawirika na uso umeanza kuonekana vizuri wa hadha min fadli salah وهذا من فضل الصلاة نهين جوزو نهين جوزو يا صلاة نهين جوزو بكي بعد شهادة مع علماء والسيما يو كفور من يكوياجا يو كفور من يكوياجا كيف بلا شك يعني كان عظم شأن الصلاة وأن الدين لا, لا دين لأحد بدون صلاة لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه الكوكي سيما لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة hana sehemu يويوت يو إسلام يولتك atakayekuacha kusali وين ni hana يدين يتكدوه وقال شقيق بن سلمة رضي الله عنه شقيق بن عبد الله شقيق بن عبد الله رضي الله عنه أو رحمه الله أسماء كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم la ya'udduna shay'an tarkuhu kufr illa salah asema rahimahullah walikuwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam hawaoni aliyeacha jambo lolote kwenye dini ni kafiri isipokuwa sala isipokuwa ni swala fahadha sha'nu sala swala ni nguzo yenye cheo sana lidhalika ulama wasema katika fadhlu sala Allah subhanahu wa ta'ala alimpeleka mtume mi'raj akamfaradhishia sala akiwa juu hata si hapa chini ambao kwamba ibada zote mtume alayhi salatu wassalam amefaradhia akiwa chini isipokuwa sala alipotoka mi'raj alituletea zawadi zawadi kubwa mtume alayhi salatu wasalam alikuja nayo kutoka mi'raj kwa Allah alituletea swala tano aliposhuka hii ndiyo zawadi kubwa yataka sisi tushughulike nayo zawadi hii aliyotuletea kuisoma kuifahamu kuisimamisha vizuri kuihifadhi kwenye wakati wake hii ndiyo zawadi mtume Muhammad alayhi salatu wasallam aliyotuletea kutoka Mi'raj hakutuletea vikao sisi utakuta ushughulika kwa mambo ambayo hayana maana lolote ikifika usiku fulani watu wengine hukaa wasema usherekea miaraj wakapika wakala misikitini kukaganyizwa mai ya maziwa mai ya mzinga mai yoyote yatamu kweli na kila na kila aina ya halawiyat huganyizwa ati usherekewa miaraj sasa ile zawadi kubwa alikuja na mtume sala na wale wanaokaa kusherekea hiyo miaraj mathalan utawakuta kwenye swala wako nyuma na ambao ndio lengo la mi'raj lengo kubwa likuja nalo ni swala tano kwa hivyo itakuwaje tusherekee mi'raj alafu tuachane na kile ile zawadi kubwa aliyotoka nayo mi'raj akatuletea ambayo ni swala bila shaka hadha yadullu ala jahl fi din wa fitna ambao kwamba baadhi ya watu huwashika kwenye nyoyo zao kukosa kuelewa hii ni mukaddima fupi kuwaelezea umuhimu wa sala na wallahi laula wakti ningewatajia dalili kadhaa kuonesha fadl as-sala wa idhamuha kathir fi al-hadith kathir fi al-ahadith ziko mtume alayhi salatu عليه ameeleza na makemeo yake na makemeo yake lidhalika mtume alayhi salatu wasalam tataja tu riwaya moja kama mfano mtume alayhi salatu wasalam asema الصلاة خير موضوع الصلاة خير موضوع فمن أراد أن يستكثر فليستكثر كما في بعض الألفاظ صلاة لعبادة بورة ليويكوا خير موضوع أكون عبادة لتلوليتوا زيد تشند صلاة تشند صلاة لذلك في حديث عبادة رضي الله عنه نتوم عليه الصلاة والسلام سيما من حافظ عليها كان له نور وبرهان mwenye kuhifadhi sala tano azimpiti huyu ataishi kwenye nuru atakuwa na nuru na kesho akhira atakuja na burhan yani hujja ya kumtetea mbele ya Allah sala itasimama kama hoja itasema ya rab huyu alikini sali ikushufaie ikutetee waman lam yuhafidh alaiha na ambao hatohifadhi sala tano lam yakul lahu nur wala burhan hatopata nuru kesho akhira ya kumwongoza kwenye giza maana kesho akhera jua litakuwa hakuna litaondoshwa kutakuwa kiza taa itakayokubakia kesho akhera ni nuru ya imani yako ndio munafiqun watasema undhuruna naqtabis min nurikum qila rji'u wara'akum faltamisu nura watawaambia waumini undhuruna tungojeni eh tungojeni na sisi tupate kuona njia kupitia nuru zenu maana giza na wao hawana imani fasalatu nuru الصلاة تكون نور ياكو كيشو آخر وبرهان نني حجة تكتتيا مبالي الله تكشفعية كويبو يكيو هكو يحفاذي كيشو آخر وتكو أمتو هنا نور ولا هنا برهان هنا حجة كمتتيا وحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف كما الفسيم أمتومي عليه الصلاة والسلام ناكي ففولي وأمتو كما هو أتففولي وبموجة نقارون نفرعون نهامان هاوني رأس الضلالة رأس الكفر والشرك walikuwa zama hizo wa Ubay bin Khalaf huu ndio wa mwanzo alileta masanamu kwenye jaziratul Arab alianzisha dini ya masanamu kutoka Sham alikwenda Sham kibiashara na yeye ni katika Quraish akaona watu wa Sham waabudu masanamu akayabeba akayaleta Makka huu ndio shetani wa kwanza aliingiza hayo masanamu kwa hivyo ambaye hasali atafufuliwa na hao wal billah fallah allah as-salatu as mtume alayhi salatu wasalam yuko kwenye sakaratul maut yuwafa sakaratul maut yuazimia akiinua macho auliza asalla nas asalla nas ambiwa la yantadhirunak wanakongojea imamu utoki thumma ghushi alayhi yuwazirai tena yuwazirai akiamka akauliza as salla nas ambiwa la watu wakongojea wewe imamu utoki mara ya tatu akaona hawezi akasema muru aba Bakr falisalli bin nas muamrisheni aba bakr asali na kisha akaiwasema huku iwafa as-salata wa ma malakat aymanukum as-salata wa ma malakat aymanukum paka roho yake ikakatika paka roho yake ikatoka yuwahusia sala kwa hivyo hii sio nguzo ya sisi kuifanyia machezo yataka tuihafidh sawa sawa asema Jabir bin Abdullah سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول nimemsikia mtume alayhi salatu wasalam akisema بين الرجل وبين wa والكفر ash-shirki وليوكو بين mpaka mpaka ulioko baina ya mtu muislamu na baina ya ukafiri katikati hapo kuna mpaka mpaka nini ya kuziwia huku na huku tarku swala ni kuacha swala wewe na maana ukiacha swala ule mpaka wa kukuziwia wewe usikufuru au ushaondoka ushauvuka ushauvuka ushatoka grupu ile umeingia grupu ya ambao hawaswali na nao ni almushrikun walkufar maana hando hawaswali na tupate muislamu awe haswali wamejifananisha na wao kwa hiyo madamu wamejifananisha na wao na yeye hukumu yake huwa katika wao maana kafir na mushrik haswali na huyo muislamu naye haswali idhan ni kama wao fil hukum na ni kama wao kwenye matendo fantabihu barakallahu fikum qawluhu aliposema بين الرجل الرجل هبا هين مانا نمونموم بكياك لا ليس تخصيصا بل الرجل هنا يشمل المرأة والرجل يمكسان يمونمك نمونموم وسباب النساء شقائق الرجال في الأحكام حديث يسمى النساء شقائق الرجال ونواكي ni ndugu ونومي كوني kwenye يعني yani hukumu ikitoka kwa mume na imetoka kwa mke ni isipokuwa hukumu fulani sheria ilikuja kusema hizi ni khas kwa wanawake ndio zitakuwa khas kwa hivyo baina ar-rajul yani baina ar-rajul wal mar'a wote wawili si kwamba hii hukumu ni ya mwanamume peke yake mwanamke akiacha kusali awe hangii la hata mwanamke akiacha kusali yakfuru wal iyad billah bal yashmal al-mar'a aidan qawluhu wa baina ash-shirki wal kufr baina shirk na kufru ترك الصلاة نكواج صلاة الشرك والكفر هبا علماء مختلفين je ni shirki kubwa au kufuru kubwa ama ni ndogo ama ni ndogo takuja kuizungumzia khilafu iko baina ya ulama je amekufuru kufuru kubwa ama amekufuru kufuru ndogo tarku sala kuacha sala المقصود بترك الصلاه hapa muradi au malengo yaliyeche kusali hapa ambao kule kuacha kwake kutamkufurisha sio kula kuacha kutakufurishwa mtu la kuna kuacha fulani ambayo kwamba mtu atakuwa hamo kwa mfano tarku sala ambayo kwamba atakuwa yuma ni upi ni yule ambaye kwamba ameacha kusali bighairi udhur فهو المراد هو ترك الصلاة يعني ترك الصلاة بغير عذر نمت أليها كصالي نهانا عذر ووت هانا عذر ووت ستكت كصالي ولا تأويل ولا هانا سباب تأويل هانا سباب تأويل معنى هكي نكوان با أمباي أنا عذر أمباي أنا عذر ويها كفريشي كي تكصالي كم فانو mwanamke ana haidhu utamwambia aswali akiacha kusali zile siku zake utamkufurisha la huna taraka bi'udhr taraka sala bi'udhr ameacha kusali kwa udhuru mtu mathalan ni mgonjwa hana fahamu fahamu imempotea koromo tu nguruma tu ma indahu fahamu huyu haswali na wala si kafiri kwa nini kwa sababu kuacha kuswali kwake ni kwa udhuru wala ta'wil au ameacha sala hana ta'wil yoyote haja awil dalili yoyote hajategemea dalili yoyote hana shubha yoyote huyo bila shaka ndo atakaye ama aliacha kuswali kwa ta'wil yani ameacha kuswali si kwa kusudi lakini kuna dalili yeye ameielewa makosa ameifasiri makosa akaifahamu kwamba ile dalili imemfanya yeye aache kuswali ndo akaacha kwa mfano Sengine mtu huenda akawa mgonjwa nyumbani ama hospitali. Akawa huenda na mpira ule wa mkojo au chochote amewekwa. Roho yake ikamwambia ah madamu mimi saa zote navuja vuja mkojo hii ni najisi na swala mtu lazima awe tahara akafasiri kwamba ah madamu sina tahara basi si swali mpaka nitakapokutolewa mpira wa mkojo mathala huyo akiacha kuswali pale hospitali hatumkufurishi kwa sababu ni jahil maskini haelewi lao alikuwa anajua yajuzu kuswali na ule mpira na mkojo watoka angeswali lakini maskini haelewi kwa hivyo taawala ameifasiri dalili makosa akaifahamu dalili makosa mpaka akaacha kuswali huyu hatumkufurishi kwa nini lianna indahu ta'wil indahu ta'wil yani ameelewa masala makosa kwa hivyo tutamwambia tu mara nyingine usifanye tena na ukiwa mgonjwa ni lazima uswali hata kama najisi yatoka wewe swali hakuna ruhusa ya kuwata kusali katika hali yoyote mwanadamu haruhusiwi kuwata sala madamu akili yake iko ameweza kujitahirisha ajitahirishe ikiwa kuchukua tahara haiwezekani ni aswali katika hali yake hiyo hiyo ambayo kwamba yuko hata kama yuwavuja kitu gani hii ndio inavyotakikana kisheria na ulama wakakhtalifiana vile vile tarku sala ni idadi ngapi ya sala ni idadi ngapi ya sala ambayo kwamba mtu atakufurishwa akiiacha baadhi ulama min ulama alhanabila wanaona aloacha tu swala moja tu yatosha kumkufurisha yoyote sasa hivi ambayo kwamba akae kuadhiniwe adhana kaisikia iqama akasikia swala ikamaliza wakati ukatoka na hana udhuru wowote wa kisheria huyu ni kafir kulingana na hii kauli ya baadhi ulama وهذا مذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه hii ndio rai yake anaona bin Mas'ud na Ahmad na Ishaq na wengineo bali wanaona hata haruhusi kuilipa bin Mas'ud يقول wala yajuzu alqadha huyo haruhusi hata kuilipa isala kisha kuiacha ikampita na hana udhuru yote huyo hata hailipi haambiwi ati sasa ikidhi madamu umetubia lipa swala kwa sababu asema ile amali yake ni muhdath na mtume asema man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad na madamu kuichelewesha sala mpaka wakati kutoka bila udhuru sio katika jambo la mtume basi ni marududi ya sala yake hata kaiswali hadha ra'yuhu lakini jumhur ulama wanasema baada ya tauba alipe baada ya tauba ailipe ile sala aliyoacha bila udhuru na baadhi ya ulama wakasema ni mpaka aache swala za siku nzima swala tano swala tano zote siku nzima aache wa ghairi na kumezungumza kauli zingine ambazo kwamba ziko katika hii masala naam tutakuja kuzungumzia katika fawaid hukumu yake min fawaid alhadith katika fawaid za hadith awalan awalan الحديث يدل على عظم شأن الصلاة في حديث يونيشا umuhimu وعبادة ya صلاة سواء قلنا أن الكفر huna akbar au asghar ni sawa sawa tuseme ukafiri hapa ni mkubwa au waliosema ukafiri hapa ni mdogo au mtoi kwenye mila almuhim yaonesha wazi haya ni makemeo makali atakemewa ambaye kwamba ameacha ibada ya swala hata kama kufuru hapa ni ndogo yajuzu sisi kumwita kafir yajuzu kumwita kafir hata kama kufuru ndogo lakini yajuzu ili jina la kafir kisheria limethubutu kwake aitwe yani twaweza kumuita kafir hata kama anakusudia ukafiri mdogo lakini hii tasmia hili jina sheria imeruhusu kumuita mtu kama huyo sheria imeruhusu kumuita kafir hata kama utaifasiri ni kufuru ndogo ambao haimtoi mwenyela lakini jina la kufuru akonalo hii haipingiki hatuwezi kusema mathalan ambaye ameacha kuswali hata kama ni kufuru ndogo haufai kumuita kafiri la kuitwa kafiri ataitwa kwa sababu hadithi ndio imemuita na hilo jina hata kama maana yake yamaanisha ni ukafiri mdogo hamtoi kwenye mila lakini ni kafiri hiyo ndo faida hapo iko kwenye hii hadithi na yaonesha umuhimu wa swala kwamba mtu akiata atabeba jina la ukafiri hata kama ni ukafiri mdogo atalibeba hili jina kwenye haki mgongo wake ثانيا katika faida za hadith katika faida za hadith وفيه وعيد شديد لتارك الصلاة حديث نمكمه مكالي يكوى تشيا وين يكوى جاكو صالح نزيك حديث كذا زونيشا مكمه هايا لا يجوز مسلم رجل يؤمن بالله واليوم الآخر ثم لا يصلي والعياذ بالله وهي خطير جدا ها مسألة مسألة خطار مع الأسف الشديد ساهيكو نجمي زيتو jambo la swala limekuwa jambo si la muhimu sana ni jambo ambalo kwamba kwanza ni shughuli zetu kisha nkuswali iyadha billah na hii wallahi ni hatari sana manake mwisho itampelekea mtu ata, ataacha kuswali kabisa ataanza kidogo kidogo kidogo kidogo thumma baada dhalik itakuwa swala ni mzito kwa kwa hivyo hadithi ni makemeo ni makemeo kivipi imemwita kafiri imemwita kafiri mwenye kuacha kuswali na kila mmoja muislamu kila ambaye kwamba ni muislamu bila shaka hapendi kuitwa kafiri hapendi kuitwa kafir kwa sababu kafir ni jina baya lakini itabidi tumuite mtu kama huyo kwa sababu ameacha kuswali ameacha kuswali ni sasa tuseme kufuru yake ni kubwa hapa kama baadhi ulama wanaona au hata tuseme kufuru yake ni ndogo lakini ni kafir thalithan katika faida za hadith katika faida za hadith tukimhukumu tukimhukumu ambaye kwamba hasali idha hakamna bikufri eh sasa je ikiwa ni kafir kufru kubwa maana ikiwa ni kufru ndogo yaeleweka muislamu sasa tukimhukumu yeye ni kafir kufru kubwa ya kumtoa kwenye milla kuna utaratibu gani yafaa tufanye ulama wameweka tartibu nne kuna mambo manne ambao ni tafsil iko mtu akihukumiwa ni kafir kufru kubwa kama haswali jambo la kwanza jambo la kwanza ni yule anayetakidi kwamba mwenye kuswali ni ambaye ameacha kuswali ni kafiri ma yataallaqu bi fi'li al-mukaffir la yule alomkufurisha kuna baadhi ya ulama wanaona ni kafiri sasa mtu huyu ni kafir haswali utaamiliana naye vipi kama wewe itakidi kufuru yake ni kubwa yamtoa kwenye milla utaamiliana naye vipi ulama asema yuamalu muamalat alkafir ataamiliwa muamala wa kafiri mwingine min jihati alfi'l kulingana na kitendo chake yani na akifa haswaliwi haombewi maghfirah hazikwi na waislamu hawa hii ni kauli ya wale wanayemkufurisha طيب ama ambao kwamba hawamkufurishi wanaona kufuru hii hapa ni kufuru ndogo ni maasi lakini haimkufurishi bado ni kufuru ndogo si kubwa hawa wataamiliana naye muamalatal munafiq hiyo ni hali ya pili hali ya pili ni ma yataallaqu bi fi'l ghairi al-mukaffir la ambaye hamkufurishi sema ah ndio ninamuita kafir nitamuita kafir lakini hii ni kufuru ndogo na hii ni kauli ya pili ya maulama si kufuru kubwa ukimuita kafiri kufuru ndogo ambayo si kubwa ina maana bado hujamtoa kwenye mila kwa hivyo huyu utaamiliana naye muamalatal munafiq kama mtume alivyoamiliana na wanafiki kwa hivyo itakuwa yafaa kumuosha yafaa kumleta msikitini kuswaliwa yafaa kuzikwa kwenye makaburi ya waislamu hivi ndivyo alivyowafanya mtume wanafiki masala ya tatu hali ya tatu kwenye hii masala ni hukumu ambazo kwamba zimefungamana na dhima na hukuku za ule mtu aliyokufa na haswali hukumu kama za mirath na kutwalikika mke wake madamu yeye kama haswali je mke wake atatwalikika ama hatalikiki je atarithishwa ama harithishwi kwa sababu alikuwa haswali hii kifungu cha tatu hapa ulama wanasema hadha la budda lirujuu ila alqadhi hai mpaka qadhi qadhi ikiwa kauli yake anaona ni kufuru kubwa basi atamkufurisha yeye qadhi alafu atamtabikishia hukumu zote za kafiri lakini yule qadhi anaona la hii ni kufuru ndogo si kufuru kubwa basi atahukumu na amsalie na amzike pamoja na waislamu kama kawaida kwa hivyo hili jambo lazima tuhusishe qadhi na kuhusu kuachika kwa mkewe kadhi akiamua ni kufuru kubwa ule mke wake itafunguliwa itafusakhiwa ndoa bila shaka na akiamua kwamba ni kufuru ndogo basi ndoa iko akiamua ni kufuru ndogo pia atamrithisha mkewe wa waghairi dhalik kama ni kufuru kubwa ndio madhhabi ya qadhi basi atakataza kila kitu ama kifungu cha mwisho ni masala ya kumuua tariku sala tariku sala عند كثير من العلماء ni halalu dam damu yake ni halali ufaa kuuawa kwa kuacha kuswali lakini kuhusu kuuawa kwa tariku sala hadha yarji'u ila al-imam faqat hii yarudi kwa kiongozi wa nchi basi ataamua yeye ama kadhi tena hafai kumuua hata yastatibahu thalathata ayyam mpaka amfunge siku tatu amtake tauba swali sitaki siku ya pili aje mwambie swali sitaki siku ya tatu pia hataki hapo ndo yaruhusiwa sasa kumuua baada ya kutubishwa mara tatu na akakataa kutubia hizi ndio ahkam zimefungamana na mtu tariku sala hukumu aina nne hizi lakini nini kauli rajih sasa kwa ulama ulama kauli maana hasa tuna kauli mbili tukimhukumu ni kafir kufuru kubwa hukumu zinafuata ni hizo niliwatajia tukimhukumu ni kafir kufuru ndogo basi tutamfanyia vile muislamu anavyofanyiwa na tutamzika kama muislamu alladhi yadhhar wallahu a'lam alilmu inda Allah lakini kulingana na dalili zilizokuja na kulingana na aqwal za ulama alqaul ambao kwamba ni kauli yenye nguvu na ni tarjihi mzuri ni kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah rahmatan wasi'ah Sheikh al-Islam amezungumzia hii masala tafsilan jamilan jiddan na akatoka na hii natija hii natija ninayowasomea ni maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lakini nimeyanukuu kuyakatakata sehemu sehemu الراجح والله أعلم ni kwamba anna tarika sala mwenye kuacha sala la yakfuru kufran mukhrijan anil milla hakufurishwi kufuru kubwa ya kumtoa kwenye Uislamu illa isipokuwa an aikanushe aseme swala si faradhi hakuna ufaradhi wa swala wala si lazima kuswali huyu aloikanusha ibada ya swala akaipinga huyu ni kafir kufrun akbar kufru kubwa au kama hakuipinga au yatrukaha tarkan kulliyan hajaipinga kwa mdomo lakini kwa kitendo chake haswali hata mara moja maisha yake yote haswali huyo pia atakuwa kafir hata kama hajaipinga au asarra ila tarki wa in qadha wa in afdha ila qatli au akashindana hasitoswali akatakwa toba na kiongozi usiposwali nitakuua akasema niue lakini si swali huyu pia ni kafir kwa sababu ulama asema hangekataa kuswali mpaka baada ya kutishiwa kifo na hataki huyu ina maana ikanusha ile swala hata kama hasemi kwa mdomo hiyo ndiyo hali tatu mtu akipatana nazo atakuwa ni kafir kufru kubwa hali ya kwanza anyajhadaha aikanusha ile swala aseme yeye yuitakidi kwamba swala si wajibu huyu ni kafir waliyadhu billah kufru kubwa ya kumtoa kwenye milla au aiwache tarkan kulliyan ameamua ya maisha yake yote hataki kuswali tu aulizwa swala ni wajibu eh swala ni wajibu lakini haonekani kuswali kabisa ah, amekata yuishi kama hayawani takujua kuswali huyu pia ni kafir bila shaka kwa sababu kukubali kwake hakuna faida yote hakuna kitendo hali ya tatu idha asarra bitark wa in afdha ila qatli akashikilia si swali hata katishia kuuawa na kiongozi akaambia usiposali nitakuua tubia hataki huyu pia ni kafir kufru kubwa inamtoa kwenye milla amma alladhi yusalli ahyanan wa yatruku ahyanan yule yusali saa nyingine saa nyingine yuacha siku mbili tatu atoke yuko msikitini mara yuacha mara yuko msikitini mara yuacha mara yusali fajr dhuhr na asr hasali yusali maghrib yusali akiacha huyu mtu kama hali yake ni hii huyu hakufurishwi kufuru kubwa ya kumtoa kwenye milla huyu Sheikh al-Islam asema fahaulai fihim imanun wa nifaq la naqulu kafiran huyu nusu ana iman na ana nifaq akiswali ni alama ya imani yake na alipoacha kuswali ni alama ya nifaq yake kwa hiyo huyu mtu ambaye kwamba ana sifa mbili ana imanun wa nifaq hatumkufurishi kufuru kubwa tutasema ni kufrun duna kufru yani ni kufru ndogo na yale matendo anayoyafanya ni matendo ya kikafiri lakini haitakikani aache kuswali hiyo ndiyo kaulu mzuri zaidi na ndiyo tarjihi nzuri iliyokusanya dalili zote wallahu a'lam wal ilmu inda Allah kwa hivyo ambaye ataacha kuswali kwa kuipinga swala au akawacha kabisa kulian la jumaa wala jamaa hata fardhi moja haswali au akaendelea kushikilia hatosali hata kitishia kuuawa huyo ndio kafiri kufru kubwa yenye kumtoa kwenye mila ama ambaye kwamba kwa wiki yuwasali ngaa mara mbili tatu Ijumaa ngaa kila juma huja eh kwa mwaka ngaa hupata al Eid al Jumaa alishikilia mara yuwasali mara yuacha kuna msimu mathalan Ramadhani ni msimu ataingia msikitini Ramadhani isha itatoka mara atapatikana mara hapatikani huyu ala rajih ni kwamba yuko kwenye hatari hadha khatar adhim na ni maasi makubwa na ni kafir lakini kufuru yake itakuwa ni kufuru ndogo sio kufuru kubwa ya kumtoa kwenye milla hiyo ndio tafsiri mzuri kwenye hii masala ya tarik as-sala najua kuna baadhi ya ulama pia muasirin wanaona kwamba ni kufuru kubwa lakini ni masala masala bahth lakini kulingana na hoja lozipitia na hoja loziona bila shaka haya maneno ya Sheikhul Islam bila shaka ni maneno mazuri ambao yamefanya kukusanya dalili zote nane تند حديثي نوفوت الحديث الرابع عشر من حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في حديث يلزي مواقيت الصلاة نيكاتي za swala nyakati za swala asema mundhiri rahimahullah an abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu mpokewa Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam mpokea mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema annahu ataa sa'ilun yas'aluhu an mawaqiti as-salah Mtume alayhi salatu wasalam alimjia muulizaji mwenye kuuliza alimuuliza ya Rasulullah nifundishe nyakati za swala dhuhri nyakati zake asri maghrib ila akhiri hadithi yasema falam yarudda alayhi shay'an mtume alayhi salatu wasalam asimjibu chochote yani bilaf kwa mdomo kwa mdomo hakumjibu kitu wa arada an yubayyana lahu bilfi'l na akataka kumjibu kwa kitendo kwa sababu kwenye kitendo katika swali jawabu hii kuijibu kwa kitendo ni bora zaidi na ule mwenye kuuliza ataelewa zaidi kuliko kumjibu kwa mdomo ukimwambia mtu dhuhuri anzie hapa mpaka hapa hii ni ngumu kuelewa lakini mwambie njoo ukaswali na yeye mwanzo wa wakati siku ya kwanza kesho yake ukamwambia njoo tena ukaswali na yeye mwisho wa wakati hii ataelewa zaidi kwa sababu kwa kitendo na unatafahamu zaidi kwa hivyo mtume alayhi salatu wasalam lam yarud alayhi yani bilqaul kwa mdomo hakumjibu akamjibu kwa kitendo qala akasema fa amara bilalan fa aqama alfajra amara bilalan hii hakuna kwenye muslim hii ni khata wewe hii kilma fa amara bilalan taikata hakuna kwenye hadithi fa aqama alfajra fa aqama alfajra بلال يقيم صلاة الفجر حين انشق الفجر بيندي البوشوموزا الفجر يعني في أول الوقت انشق الفجر يعني طلع والفجر هنا مراد والفجر هابا يعني الفجر الصادق الفجر الصادق الفجر يا كويلي سيويلة يا كيرونغو وسباب الفجر كشريزك الفجر ميلي الفجر يا كوانزا yaitwa al-fajrul mustatil na hii inatokeza mithlu dhanabi dhib inatokeza kama mkia wa mbwa mwitu inatoka kwa urefu hivyo utaona urefu ikizaliwa alfajiri uzaliwa ndogo ndefu hivyo kama mkia wa mbwa mwitu unono wake nyembamba alafu haiko kwa upana iko kwa urefu juu na chini haiko mashariki na magharibi alfajiri hiyo ikichomoza inaitwa alfajrul kadhib alfajrul kadhib alfajiri ya urongo hiyo waruhusiwa kula daku saa hiyo waruhusiwa kuswali witr kwa sababu alfajiri ya kweli haijaja hiyo inaitwa alfajrul kadhib na ukitaka kuijua alama yake inatoka kama shepo ya mkia wa mbwa mwitu yani iko mustatil juu na chini haiko kwa upana ama alfajr as-sadiq ni ile alfajr almustatir kwa ra mwisho almustatir ni ile inatoka fi al-arf upana ina, inafunguka upande wa mashariki na magharibi kufunguka hiyo ndio ile fajr ambayo kwamba mtume asema yaifai kula sasa mwenye kufunga ashike na kusali imefika hapo ndio wakati alosali nayo mtu alfajiri ilipojitokeza ile fajiri ya kweli wazi maana yeye amesema kwenye sahihi muslim la yamna'annakum min suhurikum adhanu bilal wala alfajru almustatil walakin alfajru almustatir hiyo ndo itakuziwia kula daku amma alfajr almustatil endeleeni kula daku yani fajr alkadhib ile kama mkia wa mbwa ama inaotoka kwa upana ikaanza kufunguka mashariki na magharibi hiyo ni alfajr as ambao kwamba wakati salatu alfajr sasa imefika sasa siku ya kwanza akamswalisha huyo mtu wakati huo mwanzo alfajiri pochomoza tu mpaka asema rawi wanasu la yakadu yaarifu ba'dhum ba'dha na mpaka sehemu ya sala watu hawaonani yani kwa giza kwa giza humuone aliyoko ubavuni wako kwa hivyo ina maana aliswali awwalul waqt thumma amarahu kisha akamwamrisha Bilal tena fa aqama adh-dhuhra fa aqama adh-dhuhra akasimamisha sala ya dhuhra kaqimu wakati gani hina zalat ash-shams pindi tu jua lilipopinduka tu lilipopinduka tu eh mubashara awwal waqt adh-dhuhr akaanza kuswali zalat ash-shams yani awwal waqtiha mpaka sema wa qailu wal qailu yaqul na msemaji yasema qad intasafa an-nahar vipi leo mtume waswali jua liko katikati hangojei likapinduka eh hangojei likapinduka yani kwa ile ambayo iswali haraka ile dhuhuru kwa mapema mpaka kuna baadhi ya watu wanaona ameiswali kwenye waktu nahi kwa sababu jua likiwa katikati ya mbingu haifai kuswali wakati huo tumekatazwa inda qaimi adh-dhahira eh na ni wakati baina jua likisimama katikati mpaka kulala ulama wanaona kama dakika mbili takriban kama dakika mbili si muda mrefu waweza kujishika usiswali sasa kwa sababu wakati kama huu ni wakati wa nahi na ni wakati mfupi hata si mrefu kwa hivyo ya nini kuswali wakati huu sasa hawa wakaona kana kwamba leo mtume kwa ile haraka kuiswali dhuhur ameiswali na jua liko katikati lakini hadithi yasema nini wa huwa kana a'lamu minhum mtume alikuwa anajua zaidi kwamba wakati ushaingia kuliko wao hawa wanaodhania kwa hivyo hapa usawa ni wa mtume si wale waliodhania kwamba intasafa nahar kwamba oh jua liko katikati la bali mtume alihakikisha kwanza lishapinduka kwa hivyo hii ina maana aliswali mwanzo kabisa wakati adh-dhuhr na hii ndio bora na hii ndio kitendo bora alichokifanya mtume alayhi salatu lakini sisi sahihi tuna dhaifu kwenye masala ya kutekeleza nyakati za swala sana sana sana na udhaifu sana sana sana tena hasa kina mama mtu ataketi angie jikoni apike mpaka saa nane ati saa nane enda kuswalia dhuhuri saa nane unusu kama siku hizi billah alayhi siku hizi dhuhuri yaingia saa sita na dakika tano tayari kuadhiniwa kuswalia saa sita na dakika tano dhuhuri tayari lakini uswali saa saba kamili saa saba na nusu سانانه لو متو تصلي صلاه الظهر بلا شك هذا غلط ها آه، هيبندزي بلا شك والصحيح اذانا يذنيو في وقت وقتي ساعه 6 دقيقه 5 اذانا يذنيو ساعه 6 دقيقه 5 ولا كلام في هذا الاف كصلي متى كتشلغش شرزن لكن ان يؤخر مواقيت الصلاه هذا ما يجوز لذلك انغاليه وقت اللي بونجيه متومه بلال قم قم صلاه hawezi kukimu sala kama hajaadhini ina maana kwanza ashadhini sasa yuqimu sala itakuwaje iqama bila adhan lidhalika kwanza ina maana aliadhini Bilal na ni wakati ulipoingia tu kwa hivyo hii ni nukta mama zetu ni nukta muhimu sana wengine uchelewesha ukatu sala ni sawa utakuwa umeswali kwenye wakati tuseme si sawa lakini si bora inavyotakikana ni uswali vizuri طيب uswali kwa wakati كما الفصال متومي أول الوقت ثم أمره فأقام العصر أكما أمريش أقيم صلاة العصر والشمس مرتفعة يعني حية مرتفعة يعني جوا bado liko hai la choma la choma kama dhuhur la choma kama dhuhur kwa sababu baina ya dhuhur na asr hakuna kipambanuzi ukitoka wakati wa dhuhur waanza wa asr kabisa ndio maana zaitwa swala ndugu kisheria swala ndugu yani swala hii ni wakati wa swala nyingine inda dharura salatu dhuhr waruhusiwa kuswali asr hapo hapo inda dharura na salatu al-asr waruhusiwa kuiswali dhuhri iliyopita inda dharura ukafanya jamaa taakhira ama jamaa taqdim kwa hivyo hakuna kipambanuzi baina ya wakati wa dhuhri na asr ni ukitoka dhuhri uanza asr kabisa ndio maana asema washamsu murtafi'a yani hayya jua liko hai la choma kali hivyo ndo mtume aliswali siku ya kwanza lidhalika ina zamani ukisoma katika tarikh as-salaf walikuwa hawatoki msikitini wakishakuja dhuhuri hawatoki kwa sababu baina dhuhuri na asr ni wakati mdogo sana asa mtu akija kuswali dhuhuri alikuwa hata kwa sababu mtume alikiswali asr mapema sana lidhalika wakaa masahaba wanakaa msikitini wanasoma Qur'ani wanafanya adhkar hapo hapo haitukui muda salatu asr yasimamishwa kuswaliwa alafu ndo waenda zao هذا كان معروف عند الصحابة وكين جيم سكتي وقت الظهر هو توكي مبكى عصر إيشة كسباب هكونا كي بمبنوز بين أيزي صلى الله عليه وسلم كسوالي أول وقت بموجة نمتومي وسكوس هوني وقت الظهر أين وقت العصر ثم أمره فأقام المغرب وقت المغرب البوفيكا كممرش بلال أقيم صالة حين وقعت الشمس بين جوال البوانغوكة وقعت يعني غربت wasaqatat jua lilipoanguka tu mubashara akasimamisha salatul maghrib hapo hapo yani akaadhini akaswali kabisa kwa hivyo hii ndio siku ya kwanza alimswalisha swala zote kwenye mwanzo wa wakati na ule mtu yuko pale msikitini thumma amarahu fa aqama al-isha kisha akamamrisha asimamishe swala ya isha hina ghaba ash-shafaq yani al-ahmar pindi mawingu mekundu yalipopotea mawingu mekundu mekundu yalipopotea ina maana salatul maghrib imeisha hapo hapo akasali isha wewe hii pia yaonesha kwamba pia baina ya maghrib na isha hakuna wakati wa kipambanua hakuna kipambanuzi pia baina salatul maghrib na isha ndio maana pia hizi sala mbili zaitwa swala za ndugu ambao hufanywa jamii hukusanywa wakati wa maghrib ndio huo huo wakati wa isha inda dharura na wakati wa isha waruhusiwa kuswali maghrib pia inda dharura hususan kama mwenye hedhi mwenye haidha alotahirika kwenye isha huyo atasali maghrib na isha kwa sababu ni swala za ndugu wakati al-isha ndio wakati al-maghrib inda dharura na alikuwa na dharura ya haidh alikuwa dharura ya kwa hivyo aliyetahirika kutoka na haidh wakati wa isha huyo lazima asali na maghribi ile ilompita na kwa nini ameswali jamu tahkhir kwa sababu alikuwa na dharuratul haidh alichelewa kutahirika na vile vile alopata tahara yake wakati al-asr <coughs> ni lazima asali na dhuhur ile ilompita kwa sababu wakati al-asr ni wakati dhuhur inda dharura na yeye alikuwa na hiyo dharura hizi nukta muhimu zifahamike thumma akhara subh sasa siku ya pili siku ya pili kwa hivyo siku ya kwanza alimswalisha yule sahaba aliuliza ile swala aliswali na watu msikitini akaziswali swala zote mwanzo wa wakati siku ya pili sasa thumma akhara subh min al-ghad kesho yake siku ya pili akaichelewesha salatu al-fajr hatta ansarafa minha hatta nsarafa minha mpaka alipomaliza kuswali alfajiri walqa'ilu yaqul na mtu anasema qad tala'at ash-shams au kadat jua lishatoka au limekurubia kutoka yani kwa kwa kuiswali kwa kuchelewa kwa kuiswali kwa kuchelewa kwa hivyo siku ya kwanza aliswali fajr bado giza na watu hawaonani siku ya pili akaichelewesha mpaka mwisho wa wakati ili kumbainishia ule muulizaji fajr yamalizikia wapi mpaka akimaliza kusali tu jua latoka kabisa aliichelewesha mwisho wa wakati thumma akhara adh-dhuhra kisha kaichelewesha salatu adh-dhuhr siku ya pili sa salatu adh-dhuhr akaiswali hatta kana qariban min waqti al-asr bil ams kama akaiswali dhuhr wakati wa mwisho ambao kwamba wakati wa jana yake chemo ile swali asr na wakaswali dhuhr sasa yani akhirul waqt kwa sababu akhir waqtu dhuhr ndio awwal waqti al-asr akhir wakati salatu dhuhr ndio mwanzo wa wakati salatu al-asr kwa hivyo siku ya pili ile dhuhra alichelewesha mpaka karibu na asr kuingia ndo akaiswali dhuhur thumma akhara al-asr kisha akachelewesha salatu al-asr hatta nsarafa minha mpaka alipomaliza kuswali asr walqa'il yaqul na mtu asema kad ihmarrat ash-shams eh jua lishakuwa lekundu sasa yani ameichelewesha mpaka jua limekuwa lekundu na huu ni wakati ikhtiyar wakati ikhtiyar yani <clears throat> waruhusiwa kusali asr mpaka jua likiwa lekundu kuanzia baada ya jua kuwa lekundu yani likawa manjano mpaka kuzama huitwa waktu karaha huitwa wakati karaha hapa ni makruhu kuswali kwa sababu ni salatul munafiq mtu anayeswali asr wakati jua liko manjano hii ni alama ya nifaq ndio maana mtume hakungoja liko manjano aliswali jua bado liko lekundu maana mwanzo wa lekundu ushalikianza kuwa manjano ndo lazama lidhalika akaichelewesha asru mpaka waktu khtiar. Waktu kujichagulia kusali na mwisho huo ni wakati gani jua likawa kundu. hapo ndo wakasali asru. thumma akhara al-maghrib kisha kachelewesha maghrib hatta kana inda sukuti shafak, mpaka karibu na shafak al-ahmar kupotea yani manzo waktu wakati isha akaichelewesha maghrib mpaka manzo waktu isha ndo wakasali maghrib karibu na kuingia isha nao ni wakati gani inda suquti shafaq al-ahmar yani pindi mawingu mekundu yanapoondoka hayo yaondoka ndio mbio kaiswali maghrib sahihi thumma akhara al-isha kisha salatu al-isha nayo pia akaichelewesha siku ya pili hatta kana thuluthu al-layl al-awwal mpaka thuluth ya mwanzo ya usiku kimalizika yani karibu kuingia nisfu al-layl karibu kuingia nisfu al-layl hapo ndio wakati wa mwisho wa salatu al-isha alipoisali isha ثم أصبح على فسق ياتاتو كبامبوكا أصبوي فدع السائل كميت ولا لوليزا سؤالا يليا لوليزا سؤالا أتاك فنديشا وقت سؤالا فقال كامنبيا الوقت بين هذين الوقت بين هذين هي الوقتين هكونا كوني مسلم تيتو تيتوا هيمو الوقت بين هذين دو مشو حديث أكامنبيا نيكاتي زيكو بين هذي سكمبيل لكسوليش siku ya kwanza alisali na yeye mwanzo wa wakati swala zote siku ya mwisho akasali na yeye mwisho wa wakati swala zote alafu akamfundisha akamwambia <clears throat> nyakati utakuwa ukiswali katikati yake hapo usivuke katikati baina mwanzo na mwisho hapa katikati ndio waruhusiwa kuswali wala hii haina maana kwamba mtu aicheleweshe swala mpaka mwisho ndio aiswali la kwa sababu hapa mtume aliichelewesha kwa haja ya kubainisha wala si haikuwa dasturi yake siku zote kusali hivi hilo lazima lieleweke tutaeleza kwenye fawaid pia baadhi ya masail kama hayo hiyo ndo mukhtasar maana ya hadith alikuja mwenye kuuliza na hii yaonesha hamu kudhibiti ataka kujua nyakati za sala zidhibiti azidhibiti sisi walillahi alhamd saa hii Mungu ametusahilishia mambo mpaka tuna ala ala za kudhibiti wakati sana mengineo na bado twazorota kwenye wakati bila shaka hadha aid lakini zamani walikuwa hawana saa wala nini mpaka waulize na mtume akamjibu kwa kitendo akamswalisha siku ya kwanza swala zote mwanzo wa wakati ili ajue mwanzo wa wakati ni wapi alafu akamswalisha swala zote mwisho wa wakati ili ajue kila swala yaishia wapi alafu hapa katikati kila mtu afundishwe anajua kuswali katikati ya wakati kila mmoja katikati ya wakati waelewa lakini wakati hutatiza mwanzo ukiingia na mwisho kutoka hapo ndio waislamu wengi wachanganyikiwa ama katikati ya wakati kulipokuwa hakuna kuchanganyikiwa ndio mtume hakugusia aligusia mwanzo wa wakati kuanzia wapi na mwisho ujue swala yaishia wapi ukishakudhibiti hizi mbili basi katikati ya wakati kila muislamu anaelewa hilo ndio maana mtume alayhisallam hakulishiria hilo kwa sababu ni maalum na ni maarufu kwa waislamu wote kuswali katikati ya alwaqt naam tumalizie na fawaid za hii hadithi pia ni katika fawaid <clears throat> katika fawaid za hii hadith awalan awalan faida ya kwanza fihi yani fi alhadith حرص الصحابة على طلب العلم حرص الصحابة على طلب العلم يونيشا حام والكواناي ومصحابة كتفوت علم يا صلاة وسؤالهم عما أشكل عليهم na walikuwa wakiuliza mambo yanayowatatiza kwenye dini hawakubali kukana ujinga wakimfuata mtume salatu wasallam wakiuliza na hii yaonesha namna gani nyoyo zao zilivyofungamana na swala leo sisi twauliza nani katika sisi ana hamu ya nyakati za sala atakujua yaanzia lini fajiri ya malizikia lini dhuhuru twajiendea tu twajiendea tu pengine wengine huiswali sala ishatoka au akaenda kaswali wakati wa karaha wakati wa mwisho wa sala ni wakati wa karaha akaenda kaswali bila shaka kama asr mtu aenda isali asr jua liko manjano si sawa na ni makruhu japokuwa sala yake ameitia kwenye wakati lakini ni karaha kusali wakati huo kwa hivyo hapa yataka tuoneshe hamu hirs na hamu kwenye mambo ya dini tuulize tusijifanyie tu huyo sahaba akwenda kujiswalia anavotaka yeye kwanza aliuliza wakati mvipi akaja kwa mtume nifundishe wakati na hii ndio inavyotakikana kabla ya kuingia kwenye ibada wanza usome ujue unafanya ibada ala ilmu sio uende ujitaabishe mtu afanye ibada ala jahl kisha anze kuuma vidole sasa tamlaumu nani na wewe hukuuliza nani ثانيا katika faida za hadith aidan wafihi أن البيان بالفعل قد يكون أبلغ في الإجابة في بعض الأحوال أن البيان بالفعل سينجين كبينيش جواب يا سؤال وكتندو قد يكون أبلغ يزكوا يلeweka zaidi na ni vizuri zaidi في بعض الأحوال katika hali zingine yani huyu sahaba ameuliza swali ya mdomo jawabu ilikuwa ni kitendo akaswalisha siku ya kwanza akaswalishwa siku ya pili alafu akaambiwa nyakati ziko katikati ya hapa hii ni dalili kuonesha saa nyingine muulizaji aweza kujibiwa kwa kitendo na pia ni jawabu bora tu ile hali yahukumia hilo ikiwa ile hali yahitajia kitendo sasa kieleze basi kitendo mwalimu ataonesha kwa kitendo wa hadha min uslubi ta'lim wa hadha bila shaka ni katika uslubu za ta'lim mzuri singine mwanafunzi haelewi mwalimu akamuonesha bil fi'l amuoneshe kwa kitendo eh kwamba sala ni hivi au ibada fulani ni hivi la haraj fi hadha kama mtume alivyomswalisha huyu sahaba na huku yanaangalia zile nyakati ni vipi <clears throat> وفيه أيضا أن أول وقت الفجر طلوع الفجر الصادق طلوع الفجر الصادق المستطير حديث يا فاميشا أو يا يتوفى فايدة كما وقت وقوانزا وصلاة الفجر نبوانزا نفجيري نبوشموزا الفجر نبوشموزا ناوني إلي يكو يكوبانوك أبفوني أفق أبفوني كتزاما أبان دي ومشرق ukaona imepanuka baina huku na huku sio ile iliyotoka kwa urefu ile ni ya kirongo وفيه أيضا كتك فوائد أن وقت الظهر ينتهي عند أول وقت العصر وليس بينهما فاصلة أن وقت الظهر ni kwamba wakati wa dhuhuri unamalizikia mwanzo wa wakati wa asr baina asr na dhuhur hakuna kiziwizi kwa hivyo wataka kujua mwanzo wa wakati wa asr ni mwisho wa wakati wa dhuhur mwisho wa wakati dhuhur ndio mwanzo wa wakati salat al-asr kabisa hakuna kiziwizi baina yake kwa hivyo sala namna hii ambazo ni ndugu hizi hizi ndio swala takatuena hadhari nazo kwa sababu waweza kuanza sala mwisho wa wakati wa dhuhur ukaimalizia sala awal wakati al-asr ikawa sala yako nusu umeitia kwenye mwisho wa wakati dhuhur na umeitia sehemu ya asr ndani yake hili ni swala takatuena hadhar sana hususan dhuhur na asr kwa sababu ukifunga sala Allahu akbar waweza kuwa raka mbili umeziswali kwenye wakati raka mbili za mwisho waweza kuziswali mwanzo wa wakati wa asr kwa sababu baina yake hakuna kiziwizi kwa hivyo swala kama hizi atakatuwe na hadhar sana baina swala ngapi swala nne ambazo kwamba hazina kiziwizi baina dhuhur na asr hii atakawe na hadhari sana usichelewe mapema wewe swali dhuhuri yako kwa sababu ukianza kuswali na nusu ukijizoesha sana mwisho asr itakuja wakati ingia mapema ukawa baadhi ya sala yako umeipata dhuhur baadhi ya sala yako ni mwanzo wa asr umeimalizia huko sasa utamlaumu nani au baina maghrib na isha hapa hakuna kiziwizi mwisho wa wakati wa maghrib ndio mwanzo wa wakati wa isha kabisa sasa usiicheleweshe maghrib mpaka mawingu mekundu kaanza kupotea ndo mbio hadha la yajuz itakuwa swala yako baadhi umeiswali wakati wa dhuhur na baadhi umeiswali wakati asr na hizi ni sala muhimu sana zaitwa salat al-ukhtain ambazo kwamba za kusanywa kwa hivyo hizi swala mbili atakahadhara sana ambazo kwamba ni ndugu kuswali خامسا katika fawaid وفيه أن وقت الاختيار لصلاة العصر ينتهي باحمرار الشمس يعني وقت وكujichagulia kusali wakati mzuri wa kusali salatul asr ni kipindi jua liko lekundu hapo ndio mwisho jua likianza manjano hiyo ni sala ya wanafiq huo huitwa wakati wa karaha wakati wa karaha kwa sababu mtume alayhi salatu wasallam asema fi sahih al-bukhari tilka salatul munafiq يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعة يعني متوم يسمى تلك صلاة المنافق هي ni sala ya wanafiki ipi akaielezea yajlisu yarqubu shamsa mtu atakaa achelewe kusali waliangalia jua walitazama jua tu ah nitasali baadaye nitasali baadaye hata idha kanat baina qarnay shaytan jua sasa limejipanga lazama liko kwenye pembe za shetani lazama qama fanaqaraha 40 liko manjano akasimama mbio yuwazidona kama kunguru zile swala chap chap asema hiyo swala ya nafiq waliozoea kuchelewesha kusali tena hususan swala kama hizi ma yajuz hadha haifai mwanadamu mwisho asri yako imalizikie jua liko lekundu sio manjano ikiingia kwenye manjano hadha waktu karaha ikiwa una udhur sawa karaha utasamehewa utaondoka mathalan ni haid ametwahirika pindi jua liko lekundu karibu wakati wa karaha utaingia mbio akakimbia chooni akaoga litwahirisha hapo yajuzu huyu mwanamke asali kwenye wakati wa karaha hata kama ni wakati wa watu wanafiki ndio wasali yeye hasa taruhusiwa kusali wakati huo kwa sababu alikuwa maadhuru na karaha tazulu inda alhaja karaha ikiwa na haja ile karaha huondoka ikasameheka kisheria na hapa ni haja ametahirika sasa hivi huyu atasali hata kama jua ni manjano wala haambiwi ni munafik kwa sababu ana udhuru wake wa kisheria ama bila udhuru bila shaka hiyo ni alama ya nifaq kwa hivyo Allah Allah kuchelewa kuchelewesha sala ni alama za nifaq si alama nzuri hususan wanawake wengi huchelewa wakati dhuhur wakati dhuhur hususan au العصر anta sali baadaye ah baadaye ah baadaye thum baada dhalik wanausali kwenye wakati wa karaha ambao kwamba haipendezi si sawa Allahumma illa salatul isha hii ndo sala imependekezwa kuchelewa ikiwa hakuna sababu haitokuwa thaqil kwako isha ni sawa kama ilivyokuja hadithi khas kuhusu salat al-isha vile vile katika fawaid أن صلاة الفجر ينتهي بطلوع الشمس يوالكيشة كتموزة صلاة فجر ميشا ووقت العصر ينتهي بغروب الشمس نا صلاة العصر يملزيكا بعد جوا تكزاما كوني موينغو chini سادسا ya كتك فوائد وقت صلاة العشاء تنتهي عند نصف الليل الأول صلاة عشاء يملزيكا nusu ya kwanza ya usiku yani thuluthi ya kwanza na ziada kidogo thuluthi moja na nusu ndo nusu ya usiku usiku si one thuluthi tatu kwa hivyo moja na nusu ndio nusu ya usiku sasa thuluthi moja na nusu hapo ndo salatu al-isha ya isha ala sahihi min aqwali al-ulama sio kama anavyosema jumhur kwamba wakati wa isha waisha thuluthul layl al-akhir wakati wa witr hii ni kauli iko lakini dhaif dhaif as-sahih ni kwamba wakati wa mwisho mtu kusali isha ni nusu ya usiku kama hadithi Abdullah ibn Amr fi sahih Muslim wa waqtu al-isha ila nisfi al-layl al-awsat lidhalika hadithi iko wazi kuonesha swala ya isha haimaliziki thuluthi ya mwisho kama wanavyofikiria watu wengi na wanavyoelewa والصحيح يعني قول ضعيف iko lakini ni dhaif الصحيح min aqwali ulama isha yamalizika nusu ya mwisho e, nusu ya kwanza ya usiku usiku utaukata nusu mbili nusu ya kwanza ya usiku ndo salatu al-isha yaisha nusu ya mwisho usiku ni wakati kusali tahajjud na qiyamul layl sio salatu al-isha ala sahih min aqwal ahli al-ilm kwa hivyo ina maana ulama anasema hivi salatu al-isha na salatu al-asr una wakati ikhtiyar na wakati karaha na waktu afdalia salatu dhuhur eh, salatu al-isha na salatu al-asr una nyakati tatu waktu fadila wakati wa fadila yani kusali isha wakati bora na kusali asr wakati bora ni usali mwanzo wa wakati wake huo huitwa wakati fadhila au kuna wakati ikhtiyar yani umekhiarishwa si bora lakini umekhiarishwa chini yake kwa ubora nao ni wakati ulioko katikati ma baina alwaqtain katikati huo unaitwa wakati ikhtiyari katikati ya ya swala katikati ya wakati ukiswali au una na wakati wa mwisho unaitwa wakati karaha wakati karaha kwa salatu al-asr ni pindi jua linapokuwa manjano mpaka kuzama ukiswali wakati huu umeswali wakati wanafiki huswali swala yako itakuwa sahihi lakini ma'al karaha huitwa wakati karaha wakati huu hawasali ila wenye dharura tu wenye dharura tu mtu ampotea fahamu ampata fahamu wakati huo atasali ni mwenye hedha ametahirika na nifasi wakati huo atasali si wakati wa kila mtu ni wakati wa wenye dharura ndio maana ukaitwa wakati karaha vile vile wakati wa salatu al-isha ukiisali isha thuluth nusu ya pili ya usiku kuanzia nusu ya pili mpaka thuluth ya mwisho usiku ukasali isha wakati huo kabla alfajiri kujitomoza sala yako itakuwa umesali wakati wa karaha wakati wa karaha japokuwa alfajiri haijatoka kama utakuwa na dharura ni sawa pengine umpotolewa na usingizi na hujaswali isha na wewe unapenda kuswali kuchelewa kidogo sasa ukilala ukishtuka ni nusu ya pili usiku ishaanza enda thuluthi ya mwisho hapo tutatawadha usali isha lakini hapo utakuwa madamu na dharura ya usingizi umelala ukapotewa na usingizi hapo utasamehewa hiyo karaha takuwa hakuna karaha واضح au ni msafir amefika nyumbani wakati huo yusalli fi hadha alwaqt lakini ni wakati karaha kwa wale ambao kwamba hawana dharura yoyote kwa hivyo salatul isha na salatul asr zina nyakati tatu hizi swala mbili wakati fadila nao ni mwanzo wake wa wakati ikhtiyar nao ni katikati yake na waktu karaha nao ni mwisho wake amma dhuhri na asr hakuna wakati hakuna nyakati hizi kwa sababu mwisho wakati wa dhuhuri anza asr kabisa yaanza asr kabisa ndio maana hakuna kipambanuzi hapo na baina maghrib na isha pia hakuna cha fadhila wala cha karaha wala hata wakati ni mmoja tu hapo kwa hivyo hizi ni sala mbili atakamchwa awe na hadhari nazo ikitoka dhuhur kuingia asr na kutoka maghrib kuingia isha naam haya ndo baadhi ya mambo au masail yako kwenye hizi awqatus salah utakuta hizi nyakati za sala zina umuhimu sana angalia mtume alivyobainisha kwa hivyo Allah Allah tuko hata kama wanawake wako majumbani mtu akasema mimi si lazima salatul jamaa sendi msikitini akajisahau akajisahau ni vizuri usali kwenye wakati wa fadhila ambao ni mwanzo wa wakati sio wakati wa karaha mwisho kwa hivyo kimaliza shughuli zako jipange au kama ni shughuli zaweza kustopishika kidogo kusimamisha wakimbilia kusali mwanzo wa wakati thumma baada dhalik eh ukaendelea na shughuli zako la haraj ama wanaume mara nyingi upanga sala zao kwa kuchelewa mibaba wengine wako kazini ndio mara nyingi utakuta msikiti sengine uchelewa kidogo awqatu sala eh bil ajl dhalik ma ni mambo fulani ambao kwamba wenyewe wamepanga pale msikitini au maslaha fulani lakini kwa mwanamke hakuna dharura kungojea ati msikiti uswali na yeye ndo ikiwa adhana imeadhiniwa mwanamke utawadha akaswali kama kwa nyumbani mathalan siku hizi salatu al-asr mathalan kulingana na awqat 25 wa asr shingia saa 9 na 25 la mani mwanamke saa 9 unusu tawadha yusalli au saa 10 kasrabu inda al-adhan baada ya msikiti adhini saa hizo la mani kusali mubashara si lazima ngoje mpaka saa 10 kamili wa ghairi dhalik ala kulli hal anayeweza kusali wakati wa fadhila afanye bidii asali akipata fursa hii na kama hakupata fursa kwa dharura zake خلاص basi atasali kwenye wakati wa ikhtiyar ambao ni wakati ya juzu kusali ambao ni wakati ulio katikati ya zile swala نكتفي بهذا تكومي هابا إن شاء الله تعالى إذا حديث بيلي